kaçamazsınız diyor Allah Azze ve Celle. El-Mukit ismi, e, Allah Azze ve Celle'nin El-Mukit ismi e, bir yerde zikrediyor Allah Subhanahu ve Teala. O da Nisa suresi 85. ayeti kerimesinde. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Men yeşfe' şefa'aten haseneten yekunnehu nasibun minha. Her kim bir hayra vesile olursa Allah Azze ve Celle ona ne yapar? Ondan bir nasip verir, ona da sevap verir. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا Her kimde hayır olmayan yani şer bir şeye vesile olur ise onun, onun da o şerden bir nasibi vardır. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا Allah her şeyi kuşatmıştır. Diyor ki manasıyla alakalı el-mukit kelimesi Allah Azze ve Celle'nin el-mukit ismi. Yani Allah Azze ve Celle bütün varlıklara yiyeceklerini ulaştırandır. Bütün rızıklarını ulaştırandır. Ve bu konuda istediği gibi hikmeti ve gereğince istediği gibi tasarruf edendir Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle yarattıkları için rızkı indirendir. Ve onların rızıklarını taksim edendir. En ufağından en büyüğüne, en fakirinden en zenginine, kuvvetlisiyle, zayıfıyla her, bütün hepsinin rızıklarını verendir Allah Azze ve Celle. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala Hud suresi 6. ayeti kerimesinde وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde ne varsa hepsinin rızkı Allah Azze ve Celle'ye aittir. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا Hayatında ve öldükten sonra kalacakları yeri bilir, nerede öleceğini de bilir Allah Azze ve Celle. Kullun fi kitabin mubin. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle katında levh-u mahfuzda yazılıdır. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle bütün rızıkları yeryüzünü yarattığı zaman taksim ediyor Subhanahu ve Teala. Fussilet suresi 10. ayeti kerimesinde buyuruyor ki وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا Allah Azze ve Celle ne yaptı? Dağları dikti. Sabit dağlar dikti yeryüzüne. وَيَرَاكَ ف۪يهَا وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَوْقَاتَهَا وَبَارَكَ ف۪يهَا Orayı mübarek kıldı. وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتَهَا fi arba'ate min sevâin nisa. Daha sonra Allah Azze ve Celle bunu dört günde yarattı ve oradaki bütün rızıkları yaydı verdi Allah Azze ve Celle takdir etti. Yani kardeşlerim, yeryüzündeki bütün insanlar, bütün varlıklar, rızıkları, e, ondan sonra kalacakları yerleri, ekecekleri tarlaları vesaire ne kadar varsa Allah Azze ve Celle hepsini yeryüzünü yarattığında takdir etmiştir. Fussilet suresi 10. ayet-i kerimesinde. Dört günde yeryüzünü yaratıyor ve bununla birlikte Allah Azze ve Celle yeryüzünde yaratacağı bütün mahlukatların rızıklarını da ne yapıyor? Takdir ediyor. Hepsi fi levh mahfuzda e, ne yapılı? Yazılıdır buyuruyor Allah Azze ve Celle bir önceki ayette buyurduğu